Salut, companys, companyes, i què passa, què passa. Passa que esteu escoltant l'espai radiofònic lliure, autogestionat, radical i dissident de UB de Vivenda a Radio Bronca 104.5 de la FM. I, com ja sabeu, som un conjunt d'éssers humans organitzats de forma lliure i oberta en assemblees populars, a partidistes i que lluitem pel dret a l'habitatge i perquè deixin de jugar amb aquest dret i per viure sense haver d'hipotecar les nostres vides per sempre. downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Actualment són moltes les assemblees que actuen conjuntament, o unes quantes almenys. Eh, bueno, estem a la coordinadora també d'assemblees de, per l'habitatge de, de Catalunya i eh, cada dimecres ens trobem al carrer Magdalena Estretxa de Barcelona, just darrere de l'edifici de, la, de la Via Laietana, de la policia de la Via Laietana, i per conèixer els horaris i llocs de reunió, les activitats que anem fent i les webs de les altres assemblees, podeu visitar bcn.vdevivenda.net i també el, el, la web, o sigui, el foro, a foro.vdvivienda.net. I si voleu contactar amb la gent del programa per deixar notícies, queixes, cabòries, etc, ens podeu escriure a l'email radiovdvivienda.gmail.com arroba gmail.com i fins i tot, si, si us ve de gust, eh, doncs eh, esteu sentint ara el programa, ens podeu trucar al telèfon 93 359 49 00. Avui som Clara, Cris, Marc Cox, eh, Pacua Hola. i Carles, eh, l'equip titular al complet. Plen al 15. Avui estem, estem al 6. Soc la Cris, la Cris. <laughs> Carles. Marcos. Vale, avui estem als 5 punts de l'estel d'aquest. I aviam, eh, durant el programa avui eh, parlarem d'una sèrie de coses, de, parlarem de l'Euríbor, Parlarem del nostre estimat alcalde, eh, Joan Hereu, parlarem de la nostra estimada ministra d'Habitatge o de Patinatge, Beatriz Corredor, parlarem de, de bueno, notícies que van sortint a la premsa, de les ajudes aquestes o de les dites ajudes al, al, pel lloguer, i bé, encetem el quart programa de Ràdio V de Vivienda. Radio V de Vivienda Radio Ràdio 104.5 de la FM. estos, en vez de 700 euros, córale 900. Que son jóvenes y pueden pedir ayudas. Porque ya que va a pedir la ayuda, le subiremos 120 euros. ¿No? ¿Qué va? Tiene 35 años y dos hijos. No se la van a dar. Pues entonces búscame a un menor de 30. Sí, sí, sí. Bueno, d'aquest pal tan xungo, tan xungo, tan xungo van els promotors i els immobiliaris. Això és el que va, re, va recollir el, el, el professor d'Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos, entre, va, va, va escoltar entre un propietari i un administrador de finques. La qüestió és que, que, bueno, que la, amb l'ajuda aquesta que el senyor Zapatero ha intentat donar per 200 euros, doncs eh, a, a, o sigui, a, a, ha caigut en, amb això, no? O sigui, han, han pujat la, els, els lloguers 200 euros al, al, a la gent que, que al final doncs, pogut, pogut acollir a, a, a, aquesta, a aquesta ajuda, no? I, I aquesta notícia sortia al País, a la pàgina web, i és prou interessant el que, di, eh, lo que diuen, perquè intentaré, llegiré bastant el que, lo que va dir la notícia perquè hi ha exemples, o sigui, gent que va, que va sortir parlant i tal, i, per exemple, hi ha una, una, una noia que, que, que té 26 anys, o sigui que pot, eh, pot eh, a aquesta, aquesta ajuda, i que, per exemple, aquesta noia viu en un pis de 40 metres quadrats al barri de Barcelona, del Raval, i per, per lo que paga 750 euros, 650 euros, i diu ella, De la ayuda me venía muy bien, pero cuando intenté acogerme a la subvención resulta que el piso no constaba en ningún número de referencia catastral. O una, mm, lo que es veu, es una cosa que pot ser típica, no? que es, es, de es pot Y vaja. y no? y mm, explicaba y lo va a comentar el propietario, y sin ruborizarse, digo aquí a la noticia eh, va dir, bueno, doncs, eh, que no tenía un referit catastral, diguéssim que no es legal el contracte, de alguna manera doncs, t'hauré de pujar 120 euros para la jeta, diu. Ya que vas a pedir la ayuda, te subiré el alquiler ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Porque... <laughs> Bueno, no. Ah, aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid, te subo 120 euros. Y si me vuelves a llamar, te subo 300. <laughs> Sí, sí, no, és un pal així, o sigui, és una cosa increïble, no? I això és el nostre, el nostre president, no? O sigui, és una, ha sigut una ajuda molt guai. Igual que els 400 euros. Ah, sí, això mateix, sí. a veure, a veure. I, per exemple, el president de, de la de gente de propietat immobiliària, los APIs, de Barcelona, per exemple, Juan José Aguilera, diu aquí a la notícia també, que lo admitia, ¿no? Sí, hay propietarios que piden que solo busques a un inquilino que esté dentro de la edad para recibir la ayuda. Si sí, los dueños piensan que se les, o sigui, los dueños piensan que le podrán pagar más uh, y que será más solvente, ¿vale? Eh, bueno, sí, o sea, además lo, lo, lo, lo, lo reconocen. És que em penso que, a més a més, aquesta ajuda no la reben els, els inquilins, sinó que la reben directament els propietaris, no? De fet, has de donar el número de compte del propietari. Sí, és molt fort. Terrible. O encara no coneixem ningú que l'hagi rebut, no? Jo sí. Sí? Ah. Bueno, m'han dit... Ah. <laughs> una noia de la meva feina m'ha dit que coneix una persona que el seu veí té un amic que, <laughs> que un dia li van explicar pel carrer que el fill del venedor havia aconseguit jo una, una, una xifra que he llegit és de 14.000 persones sí. a tota Catalunya. Jo, eh, jo tot, el, 14, l'estat pues imagina't, o sigui, i clar, i 14.000 vull dir, que no omplen ni, ni un estadi de futbol de segona. <laughs> I, en canvi, vull dir, gent, gent entre 20 i 30 anys amb, amb, amb voluntat d'accedir a habitatge, em penso que són bastant més. Però si és una putada, perquè si hi han 14.000, has dit, no?, que, tenen, que estan rebent la subvenció. No, no, que l'han demanat. Que l'han demanat. <laughs> vale, perquè el reste de persones menors de 30 anys estaran pagant el lloguer infla, o sigui, inflat amb aquests 200 euros sense rebre l'ajuda. Uh mhm. -huh. O sigui que si, si ets menor de 30 anys i no tens aquesta ajuda, estàs pagant molt més pel teu pis uh -huh. del mhm. que tocaria. Ah, i a més, clar, eh, això sí que ho sé perquè ho, he, perquè ho he estat mirant a veure com funcionava, i és que eh, es veu que hi ha hagut talalud de, de sol·licituds que el Ministeri de s'ha col·laborat col·lapsat i ara està demanant cartes escrites <laughs> s'han d'enviar directament al Ministeri de l'Habitatge demanant l'ajuda. Eh, o sigui, ja és, és, és, el, és el sumum, ja això ja... és Molt xungo. Fem una crida <laughs> des d'aquí, a veure si hi ha algú que ha demanat aquest ajut sí. i, i si l'ha rebut serà quasi un miracle, que truqui al, al número del programa. El 93 359 4900. Yo Vale, yo y os comento una cosa también que digo a la noticia, <laughs> que digo a la noticia que hay eh, eh, varias organizaciones, ¿vale? Reconocen haber recibido consultas sobre esta práctica. En general hay tres casos habituales, ¿no? digo la noticia, que el joven que está viviendo en un piso sin contrato y pide formalizarlo, el chaval que estudia y va a renovar su alquiler cada año y pide hacerlo por cinco años para pedir la ayuda, y el que va a un piso y se encuentra con que le preguntan si va a solicitar la subvención, ya descaradamente, ¿no? Para, para subir el precio. O sea, es que al final lo que acaban pagando, o sea, claro, es que va directamente al inquilino, mm, o sea, al, propietario, perdón. sí. Bueno, ya ja desde desde des de Vivienda ja que sería una mesura totalmente inflacionista, o sea, que para res ayudaría a, acceder a habitatges total, Y además es que digo, digo, fuentes del Ministerio de Vivienda afirma que en absoluto este fenómeno está generalizado. ¿Vale? <laughs> No, no, no, cuidado. Quizás ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo no. Pero bueno, ja... <laughs> Mañana, no, mañana. mañana. <laughs> D'aquí una mañana. setmana, segurito, segurito. Home, pels que no tenen contracte, ja mismo. O sigui, la, la, la, la, la, la, la inflada del pro del sí. lloguer, ja mismo. I pels que, a mesura que es vagin acabant els contractes, pues, la cosa anirà, sí, anirà sí. pujant a poc a poc, no? Bueno, a poc a poc. Heavy metal heavy metal. Mm -hmm. Però bueno. Mm -hmm. Ens poses una cançoneta? Vinga. Periódico 20 Minutos, 6 de junio de 2008. Corredor afirmó en una entrevista en televisión española que el hecho de que algunos promotores hayan rebajado el precio de las viviendas ha propiciado que este sea un buen momento para adquirir una casa nueva, algo que, opinó, no sucede tanto en el caso de las segundas residencias debido a las expectativas de sus dueños por obtener mayores ingresos. La vivienda usada, sin embargo, redujo su precio durante el mes de mayo. Doncs sí, la BEA es solidaritza. Enmarcat en la campanya Salvem les immobiliàries, la BEA ha fet una sèrie de declaracions que por mis muertos no cauran en un pont sense fons. Avui, i des d'aquesta plataforma mediàtica que ens ofereix el programa de ràdio, volem donar tot el nostre suport total i absolut a la campanya i dir ben alt, no et rendeixis, Beatriz. Totes sabem que ningú no pot comprar pisos, que estem en crisi, tots els diaris i programes de televisió parlen de que no... Perdó <laughs> és que és normal, jo també. És, és l'emoció. Ho sento és l'emoció. <laughs> Totes sabem que ningú pot comprar pisos, que estem en crisi, que no arribem a final de mes. Malgrat això, ella no s'arronsa planta cara i amb veu segura, sense vacilar, sense fer cas dels estadistes, dels economistes de renom o dels estudis de mercat, ella s'aixeca i diu «És el moment de comprar una vivienda». Bea, t'admiro. De gran vull ser com tu. Quina seguretat, quina empenta, quin èmfasi, quina dona! D'això se'n diu tenir opinió pròpia. Què importa la lògica o les matemàtiques quan del que estem parlant és de sentiments? Parlem d'empresaris que no es podran comprar un nou iate, que no podran ampliar la seva col·lecció a Rolex, que no veuran multiplicats per mil els seus beneficis aquest any. I en base a això, la BEA ha fet el seu càlcul particular. Hi ha milers de pisos buits. Hi ha milers de persones que saben que no tindran casa en la puta vida. Hòstia, com no se'ns havia ocorregut abans? Doncs la gent que no tingui casa, que se'n compri un! Clar, que se la compri! Clar. Bueno, és per aquesta lucidesa i per aquestes paraules que m'han arribat realment al cor que m'agradaria, si em permeteu, avui i aquí, dedicar una cançó a la Beatriz Corredor. Sí, me leva para sempre... Marcos, un moment. Volia acabar... <laughs> és una cançó que Perdó. és molt... <laughs> és molt sentida i m'agradaria que entenguéssiu exactament el sentit que té. Uh, malauradament està en portuguès, és una llengua que jo des de que vaig viure 6 anys a Madeira domino a la perfecció i per tant podria anar traduint totes les frases que va dient. Per això cal una coordinació molt acurada amb el tècnic de so, Marcos. Tranco eh, eh tranquil·la, només he, he, he, he begut quatre cafès. Mm, tranquil·la, està fet tot. Quan tu, quan tu vulguis. Avui hem de començar al minut 2, estem al minut 2-4, eh? Va vale, ver? va a <laughs> Comprar un piso me hipoteca para siempre, Beatriz. Lo que dices muestra que no tienes los pies en el suelo. Las hipotecas son para siempre, siempre. Y ahora los pisos ya no se venden en un tris. ¡Ah! Dime, ¿cuántos desastres vas a hacer con tu mano? Dime, ¿por qué es peligroso que la gente alquile? ¿Será que las inmobiliarias se estrellan? ¿Será que mentira, mentira, mentira? ¿será que lo que tú dices es mentira, mentira, mentira? ¿Será que haces comedia? ¿Será que divina? ¿Será que la prima que te dan es divina? Me pasaré la vida pagando. Beatriz. si algún día bajares de tu mundo en los cielos. E ¿Qué llegarías a hacer si los que te pagan exigieran más? E um Tendremos que pasar un chapeu, pedir limosna. ¿Y si yo pudesse entrar en sua vida? solo que vieras cómo está de precarizada la vida. Per tu, Beatriz. Per tu, Beatriz. T'estimem! Mare meva, eh? Que guai. Molt bé, molt bé, Marcos. Estic al·lucinant. Bueno, doncs això, que la Bea ens diu que és el moment de comprar-nos un pis. Jo crec que li hem de fer cas. Um, ella és ministra d'habitatge, no? I us deu ser per alguna cosa. Ella no és va, ministra d'Habitatge. Va ho fem? Ella, ella, ella, la veritat, és que forma part del lobby dels constructors. Està, està infiltrada en el eh, govern. Sí, sí, sí. <laughs> Això tindria més sentit. Jo me'n demano quatre, per mi. Bé. Jo... Com corro mucho, saps? necessitaré quatre per al meu espai vital i tot és això. És que a més jo crec que, bueno, això té molt a veure amb la campanya que es va fer des de UB de Vivienda Bueno, l'acció. Sí? No? sí, sí, sí, sí. Bueno, el passat dia no sé què, fa dues setmanes... El dimarts passat, no l'altre. Les sí. immobiliàries, no? Dieu? Sí. Uh, reunien per fer una xerrada la senyora Trilla, que és secretària general d'Habitatge, i el senyor Enric Reina, entre d'altres, per a donar les seves receptes de solució a la crisi que passa per als habitatges de preu concertat, dels que hem parlat, eh, hem parlat en, en altres programes, etc. I aleshores UB de Vivienda va decidir fer una, col·laborar amb aquesta campanya de Salvemos el País i vam recollir diners per les immobiliàries perquè realment ens perfecte, necessiten. Perfecte. I bueno, vam, no vam recollir molts diners perquè la gent és molt insolidària i prefereix que peti tot abans que donar diners per, pels nostres immobiliaris que bueno, van aixecar el país. I per què? Perquè, perquè paguen lloguer o per, amb excuses així... I, I quants diners veu recollir? Jo li diria a la Beatriz que estem fent aquestes coses. Que, sí, per ella, que, per sí, ella. Que ens doni el número de compte, no? L'ingressem sí. directament. Sí. Jo... jo, de fet, penso que el meu sou del mes que ve, els 400 euros que em doni el govern els tornaré. Clar. Bueno, jo depèn, eh? <laughs> si los recibes. jo si em sobren de les xutxeries que em compri... Sí. Clar, jo, jo és que hipotecar-me em sembla que no, no, no ho puc fer amb el meu sou, però bueno, jo intentaré fer alguna cosa, no Poder sé. Poder querer, eh? Ja, jo... Cuidado, no eh? sé, em compraré un maó, maons o, maons. o ciment, o per ajudar Aviam. les empreses constructores. O... Sempre trobaràs un zulo de 15 que... metres, eh, jo crec. és que jo crec que ni això, sou. eh? Vols Sense dir? contracte... Perquè aquesta, la, la Beatriz Corredor, té un corredor a casa seva? A casa, jo crec que sí, em penso que el té. És que... No, <laughs> el tema, jo crec que la, la Beatriz va ser, va ser escollida per Zapatero perquè Zapatero ha sortit a la premsa de que té hipoteca tipus variable. I què? I ha dit, i ha dit pues, para no estar solo yo, que se hipoteque el resto del mundo. Ah, vale. Claro, claro, para, para sufrir el, ja ha agafat el que dolor dona en... que és una visionària i ha clar, dit això. I ha dit, vamos, vamos a juntarnos todos, vamos a, a acabar de... Mm -hmm. Realment viu en un altre món aquesta dona, eh? Sí, i tant, i tant en el de Yupi. Ei, de totes formes, ara això, hem, hem de comprar pisos i hem de comprar teles, que comença l'Eurocopa. Ei, ei, ei, que, ei, eh, eh, ei, això, eh, jo, jo no sé si podré venir, eh, els propers programes. A mi m'agrada molt el futbol i, bueno, jo vaig amb Suècia. Podem habilitar una pantalleta aquí. Tu, tu vas amb Suècia. Sí, però jo soc suec. Jo, jo et deia jo així, així ros amb els ulls blaus, em sembla... Per la, que, per la que la gent que no em conegui, jo soc ros, o, o sigui, ulls verds... I tal. Ulls Y tenga aquest català una mica suec. Jo vaig a Liechtenstein me agrada el fútbol porque... bueno, no me agrada el futbol, me m'agraden els bars a prendre birra. Tíos, tíos, tios, de vivienda, es <laughs> que, se, va, que se va. Bueno, si os parece bien, empezamos con, el, con otro bloque y eso eh, sobre las críticas a las medidas de, vivienda que salieron. Eh, en concreto hay una, una, noticia que me llamó bastante la atención, es la que he recogido, porque aparece en Cotizalia, que ya su nombre lo indica, no es precisamente una web de digamos de así de solidaridad o de zapatistas ONG, ¿no? o de, bueno ONG las constructoras ¿no? o de revolucionarios o algo así cotizalia.com en cotizalia.com pues recogían la noticia de que todos los agentes consultados coinciden. Profesores de economía, empresarios del sector inmobiliario, incluso miembros de la plataforma de la vivienda digna. Todos responden al unísono tras conocer las medidas propuestas en el Congreso por la ministra de Vivienda Beatriz Corredor. Bueno, las frases, eh, especialmente Bernardo, Gonzalo Bernardo, el profesor de Economía de la, Universidad de Barcelona, que del que hemos hablado antes, también eh, soltó algunas frases bastante, mm, bastante perla, ¿no? O sea, en el sentido de que, ya empiezan a decir esto, o sea, profesores de Economía e incluso inmobiliarios. Y, empiezan a decir, pues eso, que es echar más leña al fuego y que, y que bueno, que, el, diagnóstico que hacía el profesor Bernardo es de, de, este país enfermo es que hay sobreoferta de viviendas. Lo que la ministra debería hacer, en vez de envenenarlo más, es curarlo. ¿Cómo? Reduciendo y eliminando el stock de viviendas sin vender. ¿Y cómo? Pues bajando los precios. Si la cuestión es, es que en, vez de esto lo que se está planteando es construir un millón y medio más de viviendas protegidas en 10 años. ¿Construir más? Construir más, más, más, más y más. Y ya Bernardo se pregunta para quién? Para los marcianos. Es que es demencial. Poca coña, ¿eh? sí, sí. Pero es que no... una, cosa que A finales de este año habrá 850.000 por venderse. Y, entonces aún la solución es construir más. Es construir más. Sí, sí. Eh, bueno, la solución. ¿Me he perdido algo? sin palabras. No, no, yo creo que han hecho cuentas. Sobran un millón de pisos, vamos a hacer un millón más. <laughs> que, no, que era restar, no <laughs> No solo ellos. Sigo, sigo con el tema. Idealista.com, que como sabéis, o si no lo sabéis, lo explico, es una web pues con mucha... Del Idealista. Sí, Sí, justamente. <laughs> Esto sí que es revolucionario. Bueno, idealista.com lleva muchos años y, y, precisamente salía también eh, eh, Fernando Encinar, es el eh, es de idealista.com no sé qué cargo tiene dentro, pero la cuestión es que comentaba, pues esto, que bueno, que se ponga lo de la sociedad pública de alquiler, que de hecho existe, pues que es una herramienta, que pim pam, que pim pam, y que, bueno, que se tiene que poner eso, digamos, pues a, a, moverse. Ocurre, ocurre una cosa, igual que David Taguas se ha pasado, eh, no sé si suena David Taguas, se pasó, digamos, asesor del gobierno, asesor económico del gobierno, ha pasado a, dirigir la SEOPAN, que es un el SEOPAN es, bueno, digamos, un, un, gran lobby de constructores y de cemento, y están FCC y y Ferrovial y ACS, etcétera, etcétera, pues de la misma manera que pasan del sector, vamos a llamar del, del, sector público al privado, también, eh, también, también ocurre al revés. Y esta misma semana, la misma ministra Beatriz Corredor ha propuesto que esa, esa sociedad pública de alquiler la dirija una tal Nieves Huertas que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la empresa privada ligada al sector inmobiliario y que en la actualidad ejerce su actividad en el área de gestión de arrendamientos de Sacir Hermoso, señoras y señores. Es decir, o sea, es aquello de que, o sea, bueno, el Taguas lo pasan a lo privado, eh, la señora Huertas viene a lo público, pim pam, pim pam, y los trileros, vamos, o sea, sí, ¿eh? me recuerda al juego de los trileros. Y bueno, y de todas maneras, eh, sobre idealista, o sea, lo que, lo que sí que hay es un récord histórico tanto en usuarios como en páginas vistas en mayo. Es decir, o sea, no es que la gente mm, tenga todo el mundo ya a casa y esté todo el mundo Bien, lo que pasa es que, claro, la situación es que nadie puede comprar, nadie se quiere endeudar, bueno, nadie se quiere endeudar. Eh, y ni queriendo endeudarte te dejan endeudarte y la situación ya es pues pues eso patética y incluso también en declaraciones de la plataforma decían que, se está trasladando la burbuja a la vivienda protegida e incluso la han medio bautizado como la burbu EPO la burbuepeo, ¿sabes? O sea, la burbuja de la, la VPO también se está... La, donde se ha pasado totalmente la inflación es al alquiler, porque en cinco meses ha subido más de un 8%, en cinco meses. ¿Y con las ayudas? Y con las ayudas, pues eh, ha subido empujadito. En fin, desde... Es eso, eh, que el resultado, <laughs> el resultado, el resultado, aunque parezca que todos lo digan esto, y aunque parezca que ahora ya empiezan a decir todos los que nosotros veníamos diciendo desde hace más de dos años, aunque todos lo dicen, no todos eh, actúan en consecuencia, y están las, las sube las VIP, las viviendas de iniciativa eh, público-privada, está el precio concertado aquí en el, a nivel de Cataluña, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Y total, <laughs> <laughs> Total, con la que quiero rematar el bloque es con una noticia, digamos, eh, que nos que nos llena de, de no, no sé, de, de perplejidad. <laughs> Porque claro, llega el verano, llegan las vacaciones, pero no. Resulta que el 53% de las familias hipotecadas españolas confiesan que no podrán irse de vacaciones este verano. El 53%. Así que, señoras y señores, si el turismo iba a salvar esto de la crisis, pues me parece que tampoco. Porque el turismo se la va a llevar también... Eh, pero, pero, pero vamos, de, de, costado y de cara. Si el 53% de las familias españolas se tienen que quedar en casita, digo yo que eso afectará. Y quiere decir que en 15 ¿eh? días tendremos programa, porque el 50% de las familias se nos incluye a nosotros. El 53% de las hipotecadas son las que no tal. Luego, con los precarios. ¿Tenemos una trucada? Tenemos una trucada. Ah, tenemos una trucada, pues. espera. Adelante con la trucada. trucada? Es la primera trucada. Eh, eh, en cuatro semanas una trucada. Será Beatriz. ¿Hola? Un moment, un moment. Sí? Hola? Hola? Hola? No hi ha ningú? Oh, s'ha penjat? S'ha penjat? Oh. Ha colgat? Oh. oh. Y creíamos que los colgados éramos nosotros. Estaba desesperadísimo, eh, si s'ha penjat. Eh, sí, ens, diuen que que, que sigui que torni a trucar, si us plau. Sí, és que som novatos. Bueno, jo som novato, sóc el Pau que porta la, la, la taula de so i tal, i bueno, que m'he liat una mica. Hi ha molts botons. Ara sí? Una altra vegada, Hi ha una no? comunicació no verbal, perdoneu, que no podeu ah. entendre. Sí. La Cristina està fent el senyal <laughs> del telèfon. Jo és que em penso que m'han dit que quan ens tornin a trucar ens avisaran. Ah, vale, vale. Que guai. Torna a trucar. Trucada en directe. <laughs> Quina emoció. I sense sortejar res, eh? Imagina't. Eh, que guai. Bueno, bueno, tornant bueno. un altre cop a aquest tema, jo vull dir una cosa sí. només. I és que no sé per què serveix el Ministeri de l'Habitatge. <laughs> L'habitatge o patinatge? Jo sé, jo sé, jo sé, jo sé. Vinga. Per donar notícies al país. Però el país, què? El país o el país diari? El país diari, sí. Perquè una altra cosa, o sigui, fins ara que ha fet... Fins ara que ha fet... Un ministeri, joder. Fins ara que ha fet, ha fet les los minipisos, les ajudes... És que això, això és molt heavy. Això és com el juego de, del de una... el món del revés. Faran... No, amb el que, ara parlant seriosament. Amb el que juguen, eh, eh, hi ha molta gent que, amb, amb, diguéssim, com que el Ministeri pràcticament el que fa és això, sabatilles i, i tonteries d'aquestes, el que... El que el un moment, un moment, Paco, que sembla que tenim una trucada. Ah, vale, vale, vale. A l'aire, pim-pam, descolgado, abajo, al aire, arriba, ¿sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Igual no facha alguna cosa ve pero... En espera, no? De sintonía, ¿no? Aquí abajo para que se oiga el teléfono de antena. <laughs> ¿Hola? Qué desmadre. Radio V de respuesta. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hostia, perdona, tío, es que no sé que aquí la tabla hay un mogollón de botones y un botón que no, no sabía que, que sabía de tan también digas digas hola, ¿qué tal? Hola. qué qué Hola, ¿me sentí. No, sí, pues sí. Os felicitar. Què dius? Wow. Ah, ah sí? Però, eh, qui és? Eh, qui, quin és el teu eh, nom? Mira, em dic Felip i era només felicitar-vos. Que... Felip, tio, què passa, tio? doncs mira, que, que no sé, que, que ja sé que és un diumenge a la tarda i s'està... al sofà amb ressaca s'està millor que, que la ràdio, però... Hòstia, no, perquè... Però no sé que, Sé el coneix? Valor, ah, el ah, el coneix el Paco. Ja, ja, ah, jo que havia pres alguna <laughs> no, no, que va, no, era darrerament no estic molt, molt, molt reinserit no, això, doncs que, que molt bé que endavant i que us escolto i, I, què opines i tu, pel que feu. Eh? Què opines tu del Ministeri d'Habitatge? Bé, no, ho trobo lògic, eh, la, la, la, la, la nominació a l'Òscar de la Carme Chacón, que... <laughs> perquè amb la jerarquia de, de, de, de, de ministeris de, de, de, fetxories, doncs, doncs crec que era això, no? De, després de... Per sobre... Eh, més malifeta que de l'habitatge, doncs era d'això era justícia, interior o defensa, no tenia molt més. Ha, ha sentat un precedent molt xungo, i és que com pitjor facis les coses, perquè la, els ajuts han, han inflat els joguers, com pitjor facis les coses, més et, promociona, et promocionaran. Clar, però, però que et promocionen amb, amb hijoputisme, no? Diguem-ne. no <laughs> valen dir putes paraulotes. Jo què sé, doncs, atenció a, a les persones grans i asilos y sí. y, y i levit, no? O sigui, li han donat defensa, que, això és una cosa molt seriosa, no? És, sí, sí. és fotre sí. bombes amb optimisme. Escolta, Felip, però, però de la que parlaven, de fet, és de l'actual, la, o sigui... De no, de la que venia abans, sí, sí, sí. Ja, ja. No, de l'altra també, bueno, i de la, i de la Ui, és que sento com molt lluny, eh? És que estic aquí, a la, a la muntanya, Roquetes. Ah, estic molt lluny. Igual, igual és el meu sonotoni. I ara, ara, sent jo? És que sóc jo el tècnic de so i no sé. No, és que penso que, sí, penso que m'ha deixat amb, amb un volum aquí. A mi m'ha agradat allò de nominar Òscars, eh? Fer nominacions. Sí, no, que, que s'ho ha currat. I que, clar, que és, que és un ministeri molt cruel, aquest de l'habitatge. I com s'ho ha currat, ho ha fet molt bé, doncs, doncs li han donat al ministeri més cruel que hi havia Home, després de l'habitatge. Oh, és molt sacrificat, tu pensa en tota la gent amb la que, amb la que t'has de reunir. Perdona? Com, com a ministre de Vivenda, imagina tota la gent amb la que t'has de reunir. Ah, sí, sí. Ha Això ha de ser una tortura. Monster al complet, sí. Sí, sí. Mm -hmm. Amb poceros i coses d'aquestes. Sí, sí, té, Totes té marinera, sí. Sí, sí. No sentit, me'n recordo de, de la manifestació que es va fer, us en recordeu? Va, va ser al març, no? Sí. La que, la que es va fer contra la guerra, que van fer la, la pancarta aquella i, i de fet, ai, el que no caic ara és l'eslògan i només té dos mesos. No? El 15 de març. Les bombes, com era? Ens deixen sense sostre a tothom. Les bombes ens deixen sense sostre a tothom, sí. Aquí, aquí és on, on, on, on lliguen les dues ministres. El... Això fa mal, això fa Clar, mal. El tema argumental és una mica complicat, però bàsicament era aquest. Era que l'economia de la guerra s'emporta molts calés i, i aquests calés els podrien dedicar a una altra cosa, no? I a més, que, perquè de I fet... Més, acaben, cases. <laughs> Acaben destrossant-les fora, clar. Sí, és que vivim en un món... Uf, uf, ja, ja, ja ho sabem, no? Totes i tots. No? Ara m'acabo de, de, de sabentar la, les samarretes que fa el Futbol Club Barcelona, uh mhm. -huh. samarretes oficials, eh, amb llicència i tal, es fan a un taller de, de, del Pakistan. uh ah, -huh i, i, i ho sé de bona tinta, eh? ho sé de, de gent d'allà directament. I em fa gràcia, no?, això que el Barça va amb l'UNICEF i, i <laughs> d'altra banda doncs, les, les Fixeu-vos, eh?, compreu producte oficial o, o robeu-lo, no ho sé, però me, <laughs> quan mireu un producte oficial del Futbol Club Barcelona l'etiqueta posa Made in Pakistan i ho fan, doncs, això, no? Sí, perquè, perquè els nostres nens aquí puguin portar samarretes oficials del Futbol Club Barcelona, doncs condemnem a no sé quants a, a que acabin no sé, que es deixin el ulls en un taller fosc, no? al pindi. No, no sé. Bueno, ell bueno, ells, bueno sí. moltes escolta, Pari, moltes, moltíssimes gràcies per la trucada, que a més a més és que és la primera trucada, de veritat. Sí, sí, sí, sí sí, ets el pioner, ah, tio. Això és eh? sortejar pisos o sortejar... Hauríem de sortejar les... Eh, aviam, aviam, aviam. Aquestes... Una, hauríem de sortejar... Això seria una idea original. Hem de sortejar unes claus, sí, sí. Ah, sí, sí, doncs, sí. Ah, Vendrem a 5 euros la papereta sí. Ai, aquesta idea! No em sona, no em meva, sona, eh? no a mi em sona molt. A mi em sona. Merci, eh, per tot. Bueno, a, tu. a, tu, a salut. A salut. Una cançó està connectada al per sí, sí. dedicar-la a tota la gent que, que, ens escolta. que ens escolta i que hi ha el 53% d'hipotecats que no sortiran de, de pobres. De pobres ni de, ni de vacances. Jo deia això, a les vacances deia això, que tornarem a fer programa aquests quatre dies que són festa perquè nosaltres no marxem de vacances, perquè estem amb l'aigua al coll. Beatriz, no podem comprar pisos, no ho veus? Uh mhm. -huh. Lo acompaña como el amigo más acompaña como el amigo más fiel. una un El nostre alcalde, alcalde de Barcelona, Jordi Areu, torna a la càrrega amb una campanya que es diu Visca Barcelona. Visca. Visca. Visca. Visca Barcelona. Tinc la, la cara de gallina ara mateix, la pell, la pell de gallina. Bueno, li van fer una entrevista a, a La Vanguardia i bueno, he destacat dues coses importants, bueno, no són importants però <laughs> les comento però les destacat. no, eh, el més important era veure eh, el, el periodista de La Vanguardia li preguntava si s'havien comès errors durant els anys que porta de, l'any que porta de, de mandat y él va contestar los ya llegiré. En este año se ha visto que no hay alternativas, pero te quedas en minoría y aparece un escenario nuevo. Cada uno tiene que aceptar su rol. El nuevo escenario ha implicado muchos acuerdos, más de lo que parece. Es a le preguntan a cómo van las alubias y él dice... <laughs> El pescado está fresco hoy. <laughs> Sí, el, pescado ha venido del mar. <laughs> O autocrítica Es ni es culpa de més en tot eh, el que sigui, que tampoc no ha, no ha destacat cap error. Després li preguntaven sobre, sobre, sobre la campanya de, de Visca Barcelona i li, li preguntaba amb, amb la següent pregunta, Li deien, una encuesta municipal refleja que los barceloneses creen que la ciutat empeora i otra que encanta a los extranjeros. I aleshores, el senyor Areu diu que creen la marca uh, Visca Barcelona uh -huh. perquè en aquesta campanya hi ha un elogi al ciutadà. Diu, esta es una ciutat que s'autoanalitza molt. mucho. muy exigente consigo misma e interpreto esta exigencia como estima por la ciudad. No me gustaría que con tanto autoanálisis cayéramos en el desencanto, en la autoflagelación colectiva. Impresionante. Barcelona hasta perd habitants, ha, ha anat perdent habitants any rere any per, per, per del turisme, gentrificació, etc. Y ellos treuen una, una, una de publicidad que no te cap que de fet això no es no és, no és, no legal ni, ni és legítim de fer de fer propaganda autobombo i ell, eh, bueno, ell contesta que és un elogi al ciutadà aquesta campanya mm, que vagin, amb, que vagin de pressa perquè si no no quedaran ciutadans a Barcelona però és que a més heu vist la campanya o sigui, tot, tot són escenes de goci de, bon rotllo, de, sí, de, com, de, de, quin de tipus de ciutat sí, ahí està, de, de vacances no? Eh, de fet, ciutat de vacances de fet, um, vaig a llegir-vos un tros d'una resposta bueno, no, de fet una resposta sencera perquè abans de, de contestar sobre el visc a Barcelona va contestar una altra cosa mm. i ho tinc en vermell a la llibreta en vermell ho tinc Diu, la nuestra es una apuesta radical por la ciudad de los residentes. Toma ya. Defendemos una ciudad cuyo gran atractivo es justamente que no és un parc temático. Sí, ja és mala hostia, sí, ya ja s'ha de parlar mala hostia, de veritat, o sigui, ja se pixen a la cara. Sí, sí, sigui, sí, sí totalment. Flipant, sí, sí, sí, sí, perquè parc temàtic Barcelona en sap mogollón. o sigui, PortAventura és una merda en comparació a Barcelona. Sí, sí, anar, anar a fer un passeig pel centre és sentir-te un, un figurín, no? sí, jo penso, és que de fet ens haurien de pagar per viure a Barcelona, per viure a Barcelona perquè estem participant d'una obra de teatre. Bueno, tot arribarà, eh? Tot arribarà gairebé, eh? Ah, per bon, entrar, en sigui una, o sigui, a segons, a sigui, a segons quines parts de, del centre de Barcelona segur que ja faran pagar d'aquí no res. No ha dit que, que ens paguin diners, no que ens sí, peguin sí. hòsties, <laughs> que ens paguin... que ens paguin, que ens paguin. No, no, que... Ah, val, val. Jo vull que em paguin perquè formo part de, de, del grup d'actors ah, que fa val, que Barcelona val. sigui més ah, atractiva val. a l'exterior. Sí, com a, Exacte. aborígens. Val, Això mateix. Exacte. Això val, mateix. Val, val. Ens obligaran a posar-nos una senyera o alguna així, no? Perquè sigui més canyí. La barretina. És que parla sí. de, de la ciutat dels residents i al final el, els, els, que, els que vivíem aquí el que quedem és com a residuals, no? O sigui, més que residents. Sí, o sigui, sí, sí, sí, és veritat. A, eh, o sigui, saps? Estan cada vegada més de cara al turisme, de cara, de cara doncs, això, a l'aparador i a la, la millor botiga del món i totes aquestes coses i, i, bueno, i els que encara resistim a Barcelona doncs ja pràcticament es tracten com a residus. Clar. A més, això, no? d'aquell mateix diu que no és un parc temàtic, o sigui, és que, és que ja fa servir la, la pròpia paraula. Sí, ja quan està nega, claríssim que és quan un parc temàtic. Quan ho està afirmant. Clar, sí, clar. Fica, eh... Al darrere de tot això, de la nostra crítica, està el lloguer d'habitatges per dies, que avui volíem parlar, però ens ha sorprès uh -huh. la Beatriz Corredor con, con es que su gran, amb una finta... Con su gran apología de, de, la propiedad privada. Ahí está. Y, y, bueno, a la setmana que ve, bueno, el proper programa el tractarem, no? El tractarem sí, aquest tema dels, sí, sí, el tractarem. del per dies. El tractarem perquè la Itziar González, la regidora del districte de Ciutat Vella, ha tancat un pis turístic, un pis turístic uns, un, un. 1.200 pisos turístics que hi ha a Ciutat Vella, n'ha tancat un, i bueno, era una notícia que ha sortit en tots els diaris, reportatges i, bueno, indignant en el moment en què ella tanca un pis turístic em sembla que hi ha uns quants desallotjaments a Barcelona de sí. persones que estan intentant donar vida als espais buits uh, no, de fet uh, tindrem també agenda de la Barceloneta perquè són els, els, els més afectats, han sigut els primers i són els que més fort ho reben, no? Uh mhm. -huh. I que vindrà a parlar-nos de tot això, del moviment que hi ha hagut al barri i de la contestació que, que està duent a terme el veïnat sobre, sobre aquest i altres temes. Un barri molt castigat. Bueno, doncs si us sembla bé, per enllaçar amb, amb el següent d'allò, posem unes sevillanes hipotecades, de puta de, el, el Puchero de l'Hortelano. Al pucherodelhortelano.com en podeu baixar la resta del disc. Està, està graciós. de vuelta, hoy ando medio perdido. Medio perdido, cansado de tanta gente tonta, de tanta tele, de tanto ruido, de tantos escaparate llenos de la promoción que nunca he tenido. Ando aburrido de tanta modelita haciendo el indio pa' modelo la que me ha parido. Modelos los que dan lo que tienen, los que miran claro, los agradecidos. Y se viva cojonao cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos y hipotecarios y no se duerme bien por la noche. ¡Vamos, Javier! Mi amigo Francisquillo hace aviones de papel. De papel, de papel de papel. Le hace una rajita abajo para aerodinámica que vuelen bien. Lo lanza, le salen volando, así también quisiera volar él. De papel, mojados son sus sueños, que penita no puede ser lo que quiere ser. Penita que me da la gente que no lucha cuando no hay nada que perder se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios y no se duerme bien por la noche. ¿Dónde hemos llegado? Me gustan las personas me gusta la vecindad. Vecindad, que el secreto es el respeto. Escucha, que vivas tu vida, que dejes vivir. Pero qué fáciles serían los días si la gente viera que es mejor así. Así, sin raíles, sin caminos apartados que conducen al mismo lugar. Y es que es muy aburrido que todo el mundo compre vista, coma y se comporta igual. Y se vive acojonado cuando escuchan los diarios Dicen que van a subir los créditos y hipotecarios y no se duerme bien por la noche. Estamos apañados. Qué bonitas las palabras cuando sabes escuchar Escuchar, abrir la mente sin prejuicio, un poco de empatía que nunca viene mal. Qué bonitas las palabras y qué feos los que las quieren matar. ¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genio Recordem el nostre mail radiovdevivienda arroba gmail.com Trobareu els programes penjats a radiovdevivienda.blogspot.com i la nostra web és bcn.vdevivienda.net. Música unbelievable. Bueno, seguim endavant. El nostre criteri musical és molt bo, ja ho veieu. El que passa és que, clar, fem aquí un matxembrat, però en realitat ens mola molt la música, eh? Bueno, bueno, a veure, avui comencem a parlar de de vocabulari, mm, vale? B baixa de vocabulari, parlarem avui de l'Euríbor. És que avui avui no tenim entrevista, Avui no tenim entrevista, hem tingut una finta, llavors doncs, posem aquí una miqueta de culturilla general i començarem això, parlant què és l'Euríbor, eh, què significa l'Euríbor i què és el tipus central europeu. Penso que estem tots una mica confosos. Eh, I més tenint en compte doncs, que aquest dijous va parlar el Jean-Claude Pichet, eh, del Banc Central Europeu, va dir unes coses i automàticament el dia següent va, pujar, va pujar l'Euríbor eh, com a conseqüència de les seves paraules. Llavors... Ah, que habla sube el pan. Que ah, efectivamente. Efectivament. I a més a més, clar, eh, és curiós que una persona com ell, que, que ha de saber tant i que ha de saber que la seva paraula té tanta influència, doncs faci aquestes patinades. La veritat és que no, no té molt de sentit. Però bueno, començo, començo. Què és l'Euríbor? Què és l'Euríbor? L'Euríbor és el tipus europeu d'oferta interbancària. O sigui, és el tipus d'interès que els diners, o sigui, que les entitats financeres paguen per deixar-se els diners entre ells. ¿vale? Això és l'Euríbor. Llavors, eh, clar, entre ells, pues, per exemple, te dejo mi, mi dinero, tal, no sé què, i cada matí s'estableix l'Euribor, eh, i aquest és l'Euribor que li sumes al 0,65 o a l'1, depenent de quin tipus tinguis tu a la teva hipoteca, i aquí et surt el, el, el diner que tu pagaràs per la teva quota hipotecària. Eh, llavors, això que té que veure amb el que ha dit el Trichet? Eh, això que té que veure? Doncs, bueno, ell parla del tipus d'interès del Banc Central Europeu, que aquest tipus d'interès és el que determina l'orientació de la política monetària i, en realitat, són tres tipus d'interès. El que ens afecta a nosaltres és el tipus central, que és el mínim de les pujas, o sigui, de, de les operacions aquestes que us comentava al principi de, dels bancs europeus, que es deixen entre ells diners, és el mínim a partir del qual es comencen a deixar ells els diners. Vale, llavors, aquest mínim eh, segurament, bueno, ara està en el 4, segurament pujarà al 4,25, i és el que, bueno, pues això, no? Si ells diuen, parece que va subir al 4,25, evidentment no es deixaran ara els diners al 5, voldran deixar-se el més alt per tenir més, més rendibilitat, no? I automàticament tothom surt repercus mm, amb, amb repercussió en cadena. O sigui que res, l'Euribor mm, el divendres va quedar fixat al 5,42 eh, és la major pujada que ha tingut a la història l'Euríbor, que està vigent des de l'any 99, i, i aquí estem. O sigui, que qui va ser l'afortunat que el divendres va tenir revisió hipotecària, fliparà endonguilles. A veure, jo el tema, a veure si, si l'hem entès bé. Sí. El tema és, el Banc Central Europeu diu jo poso el tipus al 4,5, per exemple. Com a 25 vale? serà el que vindrà. I aleshores vinc jo, que sóc el Banco Santander, per exemple, uh mhm. -huh. i eh, li deixo diners al Barclays i clar, com que jo l'he de pagar al, al 4,5, diguéssim, mm -hmm. com és el que es paga així el, el preu mínim, sí. jo li demano un un 5 Efectivament. per treure'm jo el 0,5. Aquí, qui li demanes? Al Barclays. Al, en el Barclays, no? Va. Sí. En un altre banc. Això Aleshores, mateix. després, clar, com que el Barclays ha de pagar el 5% en el Santander, diguéssim, aleshores, sí, ja. en el seu hipotecat li cobra el 5 més Eh, un altre tant, no? No ben bé així, o sigui, com si diguéssim, eh, fins, fins que has parlat del Barclays i el Santander anaves bé, vale? o sigui, eh, aquí el que tenim en present, present són 64 bancs europeus que treballen entre ells, que es deixen diners els uns als altres i que es fa una mitja ponderada del que estan pagant els uns als altres de, de preu i aquest és l'Euribor que queda fixat cada dia cap a les 10 i mitja del matí. Val. Vale? Aquests 64 bancs, eh, la mitjana del que, del que s'han estat deixant, el preu que s'estan pagant els uns als altres, es fa la mitjana i aquest és l'Euribor. Vale? Mm. O sigui, igual al Santander li cobra 5 euros al Barclays, a ah, 5 euros, dic, el, el 5% al Barclays, però al Bank of London de no sé què pues, li, li cobra el 5,25 en un no sé quin banc d'Alemanya. I això és un efecte dels 64 bancs aquests mm, europeus que fa que, que clar, si, si el dia anterior algú com el del Banc de Central Europeu diu això, doncs automàticament tothom, tothom comença a demanar més pels diners que està deixant els altres bancs. Jo el que voldria comentar és que bueno, la, el diumenge passat va, a la reunió de la coordinadora d'assemblees de, de, de Catalunya, d'assemblees per l'habitatge de Catalunya, a la tarda, o sigui, el dematí van fer pues, la reunió de coordinació, diguéssim, i a la tarda ens va, ens va visitar dels, mm, Mirin Echezarreta, que és eh, professora universitària, i, i, bueno, i una llarguíssima carrera eh, d'economista de, i ens va fer una, una, una xerrada, o sigui, ens va, vam tenir una xerrada superinteressant. El que passa és que, esclar, amb temes d'economia, el superinteressant de vegades també es fa... O sigui, és superinteressant i superfarragós, perquè és complicadíssim. Uh mhm. -huh. Però la, la, la, idea, la idea que sí que, em va, que ens va deixar bastant clara era el tema de la desconfiança que hi ha entre els mateixos bancs. És a dir, uh, com, que, com que tot el sistema és molt opac, és molt, molt, no, no hi ha les mateixes, per exemple, la, les, les agències que que encarregades de dir si, els, si les hipoteques empaquetades, aquestes, les subprimes, les dolentes amb les bones i tal igual, com que les mateixes, les mateixes agències eh, cobren si diuen que són bones, llavors diuen que són bones i passen les dolentes, diguéssim, uh mhm. -huh. coses així, no? És tot molt opac, llavors entre, entre els mateixos bancs, igual que hi ha hagut el Northern Rock aquest que ha plegat, a, bueno, que ha plegat, que ha fet catagrac a, a Anglaterra, doncs els mateixos bancs no saben eh, si fiar-se o no dels altres bancs, no? Clar, I, i, i això ja no és... és el que fa que pugi clar, encara més. En moments, diguéssim, de, de plena confiança i de, i de ben 20% anual de pujada del preu dels pisos, etc etc. llavors hi havia una alegria i, i un viva la Virgen. I amb el, amb, amb el moment contrari, el que, el que s'estén és el pànic entre ells i, i el més fort és que els hi injecten diners perquè els hi estan injectant diners, però ells no els, suel, no els suelten, els diners clar. aquests. Llavors, I, ni entre ells mateixos. Clar. Comento dues I, eh, coses. Eh, per una banda, falta el tercer pas, que és el que comentaves tu, Carles, que, que clar, un cop ja està establert l'Euríbor de cada dia, vale? que, que hi ha molts tipus d'Euríbors, a un any, a un mes, a una setmana, a un dia, però el que ens, el que ens afecta realment als hipotecats o el que els afecta als hipotecats són l'Euríbor a un any. Val? Doncs, doncs clar, de, de l'Euribor que, surt, que surt cada dia, eh, aquest és l'Euribor que després ve qualsevol banc o qualsevol caixa d'estalvis i li suma el diferencial que li aplica al, al pobre pringat que està pagant la hipoteca de torn. Val? Vale i el, se m'ha escapat el que t'anava a dir a tu, Paco. Jo volia fer una pregunta, igual amb aquesta pregunta te'n recordes. El tema és, no hi ha liquiditat, no, igual te'n recordes de lo que li volies dir al Paco. <laughs> El tema de liquiditat és el següent. Uh, el Paco ha dit que el, bueno, el Banc Central Europeu està injectant diners eh, a Mansalva sí, i la fet, per salvar i el, els i bancs. I fet Yankee el, els bancs nord-americans, vull dir, exactament però, igual. Però això, eh, això puja la inflació, no? Uh mhm. -huh. Injectar diners. Uh mhm. -huh. Per sí. tant, la falta de liquiditat fa que pugi la inflació, que fa que falti liquiditat, que fa que pugi la inflació, Clar, bola de neve. I no? de fet, i de fet eh, comentaris com els del Jean-Claude Trichet fan també que, que pugi la inflació. Ah. És que tot és un efecte de pànic el que s'està fent ara mateix. Mm, el que et volia comentar tu, Paco, és que, és que el que passa amb això de que, de que com que desconfien cobren mm. més, és exactament el mateix que passa amb els clients bons i els clients no tan bons de, de les entitats financeres. Que perquè un VIP li cobren menys per una hipoteca que, que a un, mm. que a un mil euris mileurista? Pues porque desconfían más del mileurista y diuen, bueno, yo por si acaso le cobro más, que almenys habré cobrado más. I a l'altre doncs, l'han de cuidar bé i tot això. No? O sigui, és exactament el mateix, però a gran escala. la llei de la selva, també. Sí. O sigui, sí, hi ha en funció de prestigis i de coses que van bueno, pues, cap amunt i cap avall, però però vaja, eh, d'una manera ja dic, molt, molt poc transparent i aquest és el problema de fons, que, uh mhm. -huh el problema a <laughs> fons és el capitalisme. Segurament. sí, el capitalisme, o el cortoplacisme. Ahí el clavo. El, no, i el cortoplacisme, o sigui, eh, ja, ja, no, és que es, es fa tot tan a curt plaç, tan a curt plaç, que, que quan, quan la màquina es para o, o s'enganya, o, sigui, o, o es gripa, doncs llavors la... El, el problema també és que estem alelats i que, i que ens venen qualsevol moto, mm, per això abans parlava de l'Eurocopa, però fins ara, després, abans de l'Eurocopa, pues, no sé què ha sigut, i, i que vingui, sí, sí. efectivament el xiqui-xiqui, després no ah, el que ah, sigui, no passa i, res. i no sabem realment què és, no, que juguen no. amb nosaltres. Visca Barcelona, no passa res. Visca, eh? visca, visca, No. És que me'n vagi a Sabadell. <laughs> No, però és que apareix això, hi ha molta gent, jo estic fart de sentir, és que amb això no fareu res, és que feu manifestant-vos, no, o sigui, no, no, amb això portem ja dos eh? anys I llargs i seguirem i, estem, i jo què sé, i, eh, o sigui, i, eh, el que és evident, aviam, quan, els problemes que van fer que sortíssim al carrer i que ens organitzéssim no han desaparegut cap dels problemes. L'únic que ha canviat és el discurs, és a dir, ells han canviat el discurs i el que nosaltres dèiem fa dos anys, ara ho diuen, ja dic, els immobiliaris, els sí, professors sí, sí, sí. universitaris i tot, i tot Déu, i, però, però ho diuen, però res, després no fan absolutament res eh, contra, contra els grans. De fet, hi ha una qüestió fonamental, i és el tema de, de, la, de la progressivitat. És a dir, qui té la, la, la paella pel mànec són els, els, les supergrans empreses multinacionals que estan al G14 immobiliari de, eh, aquest de l'excel·lència i el seu pan, etc etc. I en comptes de, de, de protegir, diguéssim, a tot el sector, que són petites i mitjanes empreses, els que fan portes, els que fan totxos, els que fan eh, grues, que són petites i mitjanes empreses que serveixen a les grans, temps, en comptes de protegir aquestes, que són les que es fotran la castanya i les que produiran realment molt atur, el que s'està fent és eh, bueno, eh, asseure's a la taula amb, amb els lobbies i pactar plans a llarg termini i, bueno, i de fet aixecant-se la, la, la, la camisa a tothom, vull dir, els treballadors, el sector real de petites, petits i mitjans empresaris i no sé, i no sé amb quin futur, perquè és que, vull dir, es una mica punky, eh, No future. y ah. bueno, això Posem una canción de Los Feliz. No? Ah, no? Ah, sí, sí, perdona, perdona. No, no, perdona. que digo, la pongo. en la acera de Los Feliz, que tiene un nombre así muy feliz. Así para compensar. <laughs> bueno, bueno, doncs ara vaig jo, un altre cop, vaig a parlar de l'agenda, ja que us he parlat de l'Euribor, que em dona una mica de mal rotllo, doncs ara us explico una mica l'agenda, que és més divertit. Eh, tenim, tenim la festa de, coordina, de la coordinadora de, UBD, bueno, de, les, de les assemblees el 19 de juliol a Poble Nou a la platgeta. A la platgeta. Encara, bueno, també està en l'aire que sembla ser que ve de Vivienda farem una altra festa abans. Hay després, rumores. Hay rumores, hay rumores, se oye, però encara no sabem res. Però, bueno, de moment això, el 19 de juliol, festa a la platja a Poblenou. Nou. Eh, tenim la setmana que ve, el dissabte, bueno, divendres, dissabte, diumenge. Divendres és la presentació, dissabte, diumenge, Caldo de Cultivo presenta el número 4 de la seva revista eh, i precisament va sobre l'habitatge. Això vol dir que aquests tres dies al Camp de Mart a Tarragona eh, hi haurà unes quantes persones xerrant eh, el Santiago Cirujeda, entre elles ja sí, jo mateixa, eh, qui més, qui més, els de Speculator... Els Todo por la Praxis, eh, bueno, un dir de gent, activistes d'aquests, no?, que són sí. activisme sí. artístic i coses d'aquestes. Això mateix, això mateix. I, bueno, doncs estarem allà uns quants eh, explicant què és el que fem, què ens, eh, què ens portem entre mans, i, bueno, pot estar, pot estar guai. Qui vulgui venir a Tarragona la setmana que ve, doncs, jo vindria el dissabte a partir de les 6 de la tarda, o si no el divendres a la nit, com vulgueu. Eh, també tenim, seguim a Vinyó 33 amb el cicle de cinema La ciutat de la, de la por, La ciutat del miedo, Miedos Urbanos i Ciència Ficció aquest, aquest diumenge, o sigui, avui mateix, avui mateix tenim a les 9 del vespre Quan el destino no s'alcance, el diumenge que ve tenim El bosque i el diumenge següent tenim Hijos de los hombres. No sé si algú ha vist alguna d'aquestes pel·lícules, si algú vol comentar alguna cosa. Jo he vist la del bosque. I què tal? Bueno, hasta mm, pot, pots fer una reflexió, és, és bastant real dintre del que és la ciència ficció, és bastant real del que és la nostra societat, el, el, el, el, mm, induir a la por a la gent per tal de que no faci, etc de que no evolucioni, de que no tracti de d'anar més enllà, no? Bé, en tot cas, aclarir que tot això és a Vinyó 33, a la PHRP, i és eh, cinema, diguéssim així, cinefòrum gratuït i popular i, i, i dintre del cicle i a les 9 cada diumenge. Al ben mig del Rovell de l'Ou. <laughs> A Barcelona, clar. clar. Molt bé, i això de moment és el que ens tenim entre mans. Jo volia fer un apunt d'agenda radiofònic i és que eh, m'han bueno, passat una nota de que el dijous eh, d'aquesta setmana que ve per Ràdio Vallecas <laughs> hi haurà una entrevista a UB de Vivienda. Wow. Esto lo voy a decir en español por si a alguien de Madrid le interesa, oh, pues castellano. este jueves a las cerca de las 8, este castellano, jueves día castellano en español, no. en castellano. Este jueves, que es día, chicos? 14, no, 12. Bueno, 12. El... día 12, sobre las 8, en Radio Vallecas, nos harán una entrevistilla V de vivienda, hablarán de la vivienda y, de los problemas congénitos que esta acarrea. Venga. Y más agenda, pues en el foro de foro.vdevivienda.net, ahí te podéis estar al día cada día. si és que hi ha cases d'algú. Fa una nit, però i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Bueno, i fins aquí hem arribat un dia més al programa Ràdio V de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 una altra vegada cada diumenge a partir de les 6 Uh, eh, diumenge sí, diumenge no és reposició, així que si avui som dia... 8. 8, és que ho estàs escoltant en directe. Molt bé i bueno, eh, donem per exemple eh, bueno, donem la... agraïments o gràcies per exemple a Machinada des de Madrid Machinada eh, te queremos eh... esos oyentes fieles Madrid i no sé, la meva mare, mami... Sí, Carmen. sí, és veritat, Mari Carmen, Mari Carmen. Jo voldria també, Gràcies. parlant de Madrid, saludar el Patio Maravillas, que està ja aguantant l'empenta de, de les portes malignes, i que aguantin i que... que o sea, es, y lo estoy diciendo en catalán, que burro. Que aguante y el Patio Maravillas. <laughs> Que, jo crec que t'han entendido. Que... Tenemos versión sí. bilingüe en este programa. Ja, no és el, és el zapping, és el zapping. Jo volia agrair també molt especialment al Felip, gràcies Felip, per ah, trucar-nos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Una abraçada, Felip. Una abraçada. De fet, ets el tercer oient, jo crec que tenim. Uau. Y yo también querría dejar ahí, como estuve la semana, no, hace dos semanas en, en, el País Vasco, que contacté con la gente de Irún, que también hay una asamblea popular allí bastante fresquita. Fresquita quiero decir que hace unos cuantos meses que, están en marcha y, metiendo caña. Y ahí vamos a ir conectando pues todo, las webs, las radios y, y todo. Saludos para, para pues, a la gràcies a la leyenda Porta la leyenda Porta, Barceloneta, que había estarán aquí. Sí, sí, gent ah, que ja ha passat i, i què passa. Jo també volia agrair bueno, al Jordi i a la Bea que diguin tantes tonteries perquè així ens donen més contingut pel programa. Moltes oh, gràcies. Això, això, sí, sobretot, sobretot. Que no fegen. Són uns fieres. Vinga. Adéu, salut. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. i a les 12 han arribat la fada bona i focs. Tom i Jerry, la bruixa calixta, Bambi, Moby Dick i la peregriu, sí, sí, i en Mortadelo i Filemo i Guillem Brown i Guillem Tell, la caputxeta i vermelleta, allò ferotge o caganí, a Cocolí, Sol i en Pomell. majetes. soy Juan Carlos, de Bodbón, el rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes.